негова породица, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Во ова време на фитне, на фесад, на разврат, на неморал, време на голема турбуленција, Време кога човекот може да се збуни лесно. Време човекот кога некој работи може да му стане нејасни. А све ова е од малку познавање на неговата вера. За во едно вакво време, како кажавме, сите тие нешта што ги поседуваат денеска ова време. За еден верник да мој да се снајд во ова време, за да мој да препознит хак, вистина од батил од невистина. За да може да се треба добро да го научи неговиот дин, добро да е спозни својата вера. Односно, да, е, да го научи неговото верување како исправно. Да е научи да акидата, правата акида, за да гледа со таа акида. За да суди со таа акида. Еден верник не смет да суди во вакво време, кое е време на фесад, на неморал, на разврат. Кога вистината се меша со невистина. Ако тој сака да е спозни вистината со негов разум, со негово знење до со негова старост, со негово искуство, све ова врета, ма ако нема тој дефиниции, ако нема добро познавање на акида, ако не суди со негова акида, ако тие денеска нешто што се гледа, што се случуваат во дујна, не ги клајдна вага на акида, тој лесно ќе памни. Лесно мој да скршни. Лесно мој да излезе до домовена. Да бидеме свесни, дека како се ближиме ние до суден ден, како се ближиме до кејамет. Фитнето во дујна, нејаснотиите во дујна ќе се зголемува. Секој дневно ќе има нејасноти и ште поголеми. Секој ден ќе имат фитне и шубохати, сомнежи, многу големи. Секој дневно. Како се доближуваме до тие големи предзнаци на тој суден ден, кој ќе дојде многу близко, велите Аллах Желешану, кој ќе се служи многу близко, ове сомнеж, ове шубина, ове шубухати, ќе се зголемува ден уз ден, секој ден. А за да еден верник успе во ова нешто, треба да ја научи својата акида добро, да го спозни својот дин добро. Рекол Пегамер Алейселам, во еден хадис кога ќе се појави Деджел, Многу големи верници што мислеле дека се верници јаки, ќе паднат на ова фитне, ќе паднат на ова искушение. Затеа ми е треба да внимаваме, затеа ми е треба да го учиме нашиот ден. Зошто? Како се зголем вид, како се ближиме до овој суден ден, до овие големи презнаци на судниот ден, фитнињата се зголемват. Нашиот непријател, нашиот ден, душман, шејтан број 1 и куфар број 2, секој дневно ги зголемве тие напади на овај ден. Секој дневно ги зголемве своите напади и покуша и обиди да не оттарнет од овај ден, да го извадат овај ден од ке нас и да ни го помеше денот во наши очи, да ни го измеше. Инна лехум адувун мубин, вели да Аллах желешану за шејтан и тој е ваш очит јасен непријател. И куфар се наши јасни непријатели. И ние не треба да ги сметаме како пријатели, зашто тие само сакат да ни го извадат верувањето од нас. Или да ни напред шубе за нашиот дин. Или сакат да имаме верување како тие ќе ни кажат на нас. Allah جل شانه вели: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة." Овие што верувате, немој да ги земате моите непријатели и вашите непријатели за пријатели. И му се доближувате ке ними со сакање, му покажвите на ними сакање. Тие се непријатели. Аллах вели ти мој и ваши непријатели. Немој да ојте ке ними со пријателство, со сакајне, со љубов. Зошто? Тие се против вашиот дин. Тие не го сакат овај дин, не го сакат Куран и Сунне, не го сакат ова верување, не го сакат на Аллах желешан. Ове се непријатели на Аллах. И како ти мој со пријателство на овие? Зошто? Аллах желешан увели <clears throat> во други курански ајет Аллах вели за куфар, за ове дин душмани, за ове што саке да ни го украде нашиот дин, за ове што Аллах не опоменви да немаме пријателство со ними, зашто тие не ни се пријатели никогаш и тие нема да не саке на нас, Лен тарда анка јагуду ва лен насара хатта те тебја И нема да биде задоволни од тебе евреи и кршени се додека не станиш еден од ними. Се додека не го земаш нивниот дин. Ова е таа нивна цел. Ова е таа главна цел која име тој ве. Да станиш еден од ними. Се додека си ти за ними слуга и измечар, али го имаш нешто од дин, имаш и шарат од дин ке тебе, нема да те сакат, иако си ти негова маша, негова све што која му користи пристиш на него, повторно нема да те сакат, се додека не станиш еден од ними, се додека не се направиш еден од ними. Ове дејне и ноќе сакат да ни го украде нашиот иман. Дејне и ноќе. Аллах Желешану вели, «Юридуне ли јудфиу нура, нура Аллахи би афвахихим». Wallahu mutimmu нурихи walau керихел кафирун. Вели ги тие куфар неверници, сакат да го сгаснат. Сакат да го скрие Аллаховото светло, Аллаховото светло дин Куран Суннет. Сакат да го скрие, сакат да го исчезне тоа, да го згасне, да не постои ова светло. Да не постои ова светло. Куран и Суннет. Во тефсир дошло во Бегави во некои други муфесири велат, исто под потоа продолжи биев вахихим во сонивните усти. Сонивното зборување против овај дин искривување на овај ден, оцрнување на овај ден, дејне и ноќе сакат да го оцрнет овај ден и да го скриет, да го маскират овај ден. Wallahu mutimmu nurihi wa law karihal kafirun. А Аллах ќе го подполни, ќе го направи да биде комплетен неговиот неговиот нур, неговото светло, односно дин Куран Суннет и те да го мрзат куфар, и те да го не сакат неверници, Аллах ќе го подполни динот. Рекле Улема за куфара ова исто како да сакат да ги скријат здраците од санцето да не продрет во дујна. Дали мој некој да ги скрие? Немој. Така ова светло курани суннет ќе биди, Док јамет ќе биди. И Аллах ќе Желешану ќе го чува тоа нешто, али ова е упомена за нас. Ова е доказ за нас дека кофар нема да не сака. Дека кофар сака само ти да го напуштиш овој ден. Друго ништо не сака од тебе. Ако ти го напуштиш овој ден, тој ќе те сака тога тебе. Само во овај случај. Биев вахихим со нивните усти дејне и ноќе Како кажавме, брајша, време на фитне, на фесад, на разврат. Денеска муслиманот Станвица Вајле иземви тие новини што куфар ги пиши против ислам. Парво нешто што житат од Сабајле, земви теа нешто што куфар го пишет против ислам и против верници. Го земвит и го следи теа нешто. Дене и ноќе муслимани си слушат во телевизија во вести теа куфар што го спремват, што го напапет, што го вреже овај дин. Тие се тие телевизии, медиуми и тие нешта што го нападнае на пегамбер алейхиселам, што го омаловажие, што го оцрнае, што сака да му пред флека на пегамбер алейхиселам. Тие се тие телевизии што зборвет против тој хиджаб наш. Тие се тие телевизии кои што Го нападвет овај ден. И верникот никако не треба а да зема нешто од ова. Верникот никако не треба да дозволи овие медиуми печатени електронски какви биле да му го испере него фум, да му го очисте него фум, да му го оттарне динот од него, да му внесе омраза за овој ден да му внесе несакајне и мржна против верници, против муслимани, зашто ова цел нивна е како да се вметне фитне, како да се вметне помеѓу муслимани расправи, да остане тие мирни, како да се истај овој дин од овие муслимани, како е муслимани да почнет да мислит како тие медиуми кажвен, дека исламот е назаден, дека муслиманите се назадни, дека тие не се цивилизирани, ова све тие го пласират во ден и некој што нема да кида доволна како кажавме предходно, што динот не го спознал, ќе го земат ова нивно, ќе го земат ова нешто и ќе го спроведат во некој живот, ќе почнет да не го сакат овај ден, да не ги сакат муслимани. Како кажват ти дека исламот е назадна религија, Ние знаеме дека во во Шпанија, кога беше исламска Шпанија, држава кога таму имаше светло, електри... енергија, кога имаше сијалица, кога имаше струја, Европа се гушеше во темница. Кога во тие места имаше водовод, канализација, кога имаше хигиена на највисоко ниво, во Европа умираше од шуга, од колера. Али денеска ми е малку подзаспавме, да, муслиманите се малку подзаспане, овој тиње чист. Куран и Сунет се чисти од ова нешто. Малку ми сме заспани и за тие треба да се разбудиме. Треба да станиме од овај сон, кој сон ни го нудат тие медиуми, кој сон ни го фарлат теа фитне овие куфар, што се дин и што не го сакат овај ден, што сакат да сгаснат овај ден.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 Само ради ова го трошат цело нивно богатство. Сите тие нешто што ги гледаме, што ги пред, све теа е нивно богатство што го трошат против нас, само да не одвратат од ова вера. Само да не исте истет ова вера од ке нас. Потоа вели Аллах Желешану ха thumma такун алейхим хасратен и ќе го потрошат цело богатство. И ќе се предпишман за теа што го направиле. че се предпишман зашто го потрошиле цело богатство за вас. Thumma буне и потоа ќе видат ќе ќе изгубат. Потоа вие ќе ги поведите на ними. Тие ќе видат изгубени, иако го потрошиле цело богатство. Валлезина кафару ила джаханнама јухшарун. И тие што не веруваат, ќе бидат терани во групи во джехеннем. Ќе бидат терани во големи групи и ќе бидат фрлени во джехеннем. Верникот треба да биде многу прецизен. Во ова денешно време, како кажавме, многу треба да биде внимателен за да не му нанеси зло на некој верник, за да не, не, не си нанеси зло сам себе си, за да не скршнит од Аллаховиот пат. Никако еден верник не треба да биде послушен на еден неверник кој му го мисли не лошото, кој сака да го истајт од ова вера, кој сака да му ја украдит ова вера ке него. Никако не сме. Еден верник не треба да се труди да му удоволи на еден неверник. Еден верник не треба да го следи на еден неверник, зашто овој неверник ќе го врати повторно во куфар. Ќе го врати повторно во неверување, како Аллах Джелешану вели, يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فستنقلبوا خاسرين Овие што верувате. Немој да му бидите послушни на тие што не веруват. Немој да ги следите на тие што не веруваат. Никако велите Аллах Джелешану. Јаруддукум ала акабикум. И тие ќе ве вратат по вашите стопалки назад. Че ве вратат повторно во неверување, че ве вратат повторно во куфар, че ве извадат од оваа вера, фетен калибу хасини и че бидите од оние кои се пропаднати, кои се изгубени, кои останале без ништо, никаков успех, само пропаднале. Значи, е треба да бидеме внимателни. Денеска во овај разврат, во овај неморал, во ова фитне, во овај фесат кој се слушви, верниците може да го видат хакот. Само тие што е спознале ова вера, само тие што име цврсто убедување во Аллах Желешану. Верникот не сме да изгуби надеж во помошта на Аллах Желешану. Зашто Аллах Желешану даде заклетва дека верниците ќе бидат победници. Верниците ќе успеат. Како продолжи во, ист, во другиот курански ајет, «Белиллахи маулакум ва хуа хајрун насирин». Аллах вели: а Аллах е вашиот помагаш. Аллах е онај ваш заштитник. И тој е најдобар помагач. Аллах е најдобриот помагач. Ако го земаме како наш заштитник, ако го земаме како наш помагач, Аллах ќе лешано ќе биде наш заштитник и наш помагач. И денеска, во ова време, како во време на Пегамбар Али Селам, имат многу што одвратвет од правата вистина. Имат многу што зборува против правата вистина. Од кофар, од монафиси, од муртеди. Сиве овие не го сакет хакот. Сиве овие го избегавет хакот. Сиве овие се против хакот. Пегамбар Али Селам кажа за вакво време, кога тие што повикуваат ќе застанат на вратите од Джехеннем и ќе повикуваат во Джехеннем. Тие така наречени, јани добро со добар ние за овај ден. Со добро со добро срце за овај ден. Верникот треба да биде многу прецизен, многу за да не сгреши, за да не падне во тие замки кои ги плети шејтан и негови сојузници. Во ова денешно време на фитне, на фесад, на разврат. Слично се, се случуваше во време на Пегамбар Селам. Кога иде во хач, иде во хач во време на Пегамбар Селам, додека беше во Мека, секоја година имае сите арапи, цел арапски полуостров, иде во хач. И теја беше шанса за Пегамбар Селам, ја нити имае хач, нивни хач. И тие идеи пегамбер Исам беше шанса да го пренеси овај дин. Беше шанса да зборви за овај дин пред другите луѓе да му го пренеси. Али Ебу Джехел Ебу Лехеб оде од човек на човек. Оде од човек на човек и му веле, немој да се доближите до Мухаммад. Тој проповеда некоја нова вера. Тој кажа им нешто ново. Тој кажа им нешто што оддели татко од син. Од човек на човек. Имаш така денеска, што правата вистина на овој начин е нападвен. Што правиот пат на овој начин го сумире, го нападве. Исто вака, со овој тертип, немој да ги слушаш ове, немој да земиш од ове, немој да праиш ова, немој да праиш она. Како е можно денеска, не му е јасно, како е можно влегол во ден пред ден, два, три, пет и е подобар муслиман од него. Па имаше сахаби е ислам, загинуваше како шехите пегамбар се рече многу малку направи, а многу доби. Како е ова можно? Денеска се чудат овие. Како е можно? Ова е можно. Иншалалла да им дајте разбирајне за овие работи, да не памниме во овие замки. Потоа уште еден курански ајет, Аллах Джелешану вели, во суден ден, која ќе влезет ли во дженнет, тие што се во джехеннем во джехеннем. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجد أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق Velit koha që po viket stanovnicit e në gjennet, në stanovnicit e në gjehennem, te ashtu një go veti nashi od gospodar e hak, vistina, mi e dobiv me gjennet. Fe hel wa gjettum ma waada, ma waada rabbukum hakan. Дали најдовте казна? Калу нам. Рекоа да. فأذن مؤذن بينهم ألا لعنة الله على الظالمين И помеѓу ними ќе повикат еден глас, ќе речи нека е Аллаховото проклество на зулумчарите, на тие што зулум прават. Кои се тие продолжите Аллах Желешану? Алладина есуддуне ан сабилилlah. Тие се оние кои што одвраќаат од Аллаховиот пат. Тие се оние кои што ги спрешаваат луѓето да бидат во правиот хак. Ва јабгунаха иуаджа. И го менуваат теа нешто. Тој дин го преобразува, го пред други да бидат како ними му пасират. во хум била ахирати кафирун. И тие во судниот ден ќе бидат како неверници. Тие во судниот ден нема да успеат. Али Аллах Желешану даде Завет дека верниците ќе успеат во дујна и во ахирет. Само наше е да го учиме овај дин да, да го знаеме добро, да ја научиме наша акида и секогаш кога гледаме некој фитне, неред, разврат, да го гледаме со таква дефиниција како Динов го гледа. Не како го гледаме ние, за да успееме, за да не киксаме, за да не паднеме во теа нешто. И ако куфар и шејтан ќе нападве секогаш, секогаш ќе го нападве овај дин, али тие ќе бидат оние нешто, ќе изгубат, верниците ќе бидат оние нешто ќе победен. Како во време на Муса алейхи салам, Фираон уби 70.000 мали деца, Аллах Желешану му кажа во сон дека ќе се роди Муса во филан и филан вечер и тој ќе види себе да го уништи твое кралство. Аллах Желешану со негова помош ќе го уништи негово кралство. Така денеска, така денеска во ова време тие куфар, тие големи држави сакат да го уништат овај ислам, сакат да го згаснат овај ислам. И Аллах Желешану во време на Муса, Муса алейхиселам му го даде во палата на Фираон. Го однесе во негова палата. Да живеат во негова куќа, да живеат во негово место. Да го одгој тој, Така денеска, овие сили што го нападвет овај ден, овие што зборува лошо за овој ден, за ислам, за Куран, за Сунне, за Аллах Желешану, што го нападвет на Аллах Желешану, што се непријатели на Аллах Желешану, тие го нападвет овај ден, али Аллах Желешану во нивни држави прајат ислам. Аллах Желешану во од нивни народ избира луѓе што ќе го примет овај ислам. Аллах Желешану во овие држави прај месџиди, прај джами многу И Аллах Желешану, истата суннетулла, суннето на Аллах Желешану, повторно се спроведи во дујна. Исто како во време на Муса Салам сакаше да го уништи, да го уништи хакот, Аллах му го кладе во негово, во негова палата. Исто така денес Аллах Желешану му прави нове неверници кои не може да гледат, зашто не гледат Сакат да го уништат овој ден, Аллах во нивни држави го прави овој ден, го прави овој хак. Иншалла Аллах Желешан да дајте разбирање, да не помогни против шејтани негови сојузници, да олесни на сите муслимани денеска кои се во мака, во тегова, кои се во искушение, кои куфар ги срди са нове муслимани денеска. Аллах да му оттарни тојме тешкоти на ове муслимани. Мора да се грижиме за муслимани, рекол пегамбер алейхиссалам, не му припадви на муслимани онај кој не се грижи за ними, кој не се секира за ними, не му припадне на муслимани. Е хадис на пегамбар али Исалам. Муслиманите и верниците, верниците во меѓусебната љубезност, сочувствителност секако едно тело. Ако заболите еден орган, сите органи му се придружуваат со температура и со дремка. И вака треба да се понашаме едни со други, да не дозволиме тие куфар да ги спроведе тие нивни цели против нас, да не напред меѓу нас ние да бидиме непријатели. Иннамал муминуне ихва. Ова ги нервира ними. На вистина верниците се брајча. И како брајча треба да се понашаме. Како брајча треба да се сакаме. Ла јукмину ахадукум хатта јухиббу ли ахихи ма, ма јухиббу ли нефси. Нема да верувате еден од вас седо дека не му го посака на својот брат, она што себе си си го посакви. Нема да видиш прав верник, да имаш потполен иман, седо дека на твојот брат не му го посакаш оно што себе си си го посакваш. Рекол пегамбар алейхи селам. Во хадис во Муслим. Ма мин абдин муслим једу ли ахихи би зухури лгајбети. Нема ни еден роб муслиман да прави дова за еден свој брат кој е одсутен, кој не е присутен, а да не тој мелеки да му речи исто и за тебе. Каде ова дова денеска? Кога сме правеле мие за еден наш брат што е отсутен тоа? Селев, Селев, Селев Усалих, Селев, кога сакал некој од ними да прави дова за него, му имал потреба, пример, имал потреба за богатство, имал потреба за нешто. Одел и прел доа, ја Аллах, дај му на филан и филан богатство. И завашвал тоа. Зошто? Зашто знаел овој хадис на муслим дека ќе дојде мелек во негова глава и ќе речи исто и за тебе. И тој сакал тој мелек да прави тоа за него. Каде ова денеска? Ове куфар, ове неверници, ове медиуми, ове печатени електронски медиуми, ни го испрае на нас умот и направи непријатели меѓу нас. Направи мржна помеѓу нас. Треба да бидеме внимателни кога ги слушаме овие куфар, кои сакат да го згаснет Аллаховото светло, кои сакат да немат Куран и Суннет, кои сакат овај тим да бидат како тие сакат, кои сакат исламските факултети да бидат по нивна програма. Овие сурина мој да се учат, овие сурина немој да се учат. Денеска не знае наш народ за ова нешто. Куфар сакат да имаме ислам каков тој сакат да имат. Не, иншалла да не бидеме од тие, ние да бидеме од ојне кои ќе го земаме динот како Аллах Желешану ни го нареди и како пегамбер алейхи селам го преше во негова пракса. Иншалла Аллах Желешану да ден разбирање за ове работи. Субханакаллаху ва бихамдик, нашалла ла илла, илля анта, настагфирук ва натубу илейх.